za ozdravljenje muške osobe. Započni znakom križa. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka sa mnom bude tvoja milost gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoja sveta prisutnost, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem Ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega, Isusa Krista za otkupljenje od bolesti. Posvijesti si sada osobu za čije ozdravljenje prikazuješ. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si mu podario. Stvorio si ga da živi vječno. dajući mu priliku da ovo zemaljskim životom odredi kakva će mu biti vječnost. Hvala ti, gospodine, za sve dane u kojima je uživao blagoslov zdravlja. Hvala ti, gospodine, za sve one koji se brinu za bolesnike. Hvala ti za liječnike. Medicinske sestre. i njegovatelje. Hvala ti za sve one koji se trude pronaći nove lijekove. Hvala ti za one koji za bolesnike mole. koji im svjedoče svoju vjeru. i za one koji za njih prikazuju razne žrtve. Posebno ti hvala za one koji se brinu za njega. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja, ne možemo spasiti. Zato ti hvala, Oče, što si dao svog jedinorođenog Sina, Isusa Krista, da ni jedan od nas koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Hvala tebi, Isuse, što si umjesto nas platio kaznu za naše grijehe. I za naše opačine. Hvala ti što si trpeći i umirući na križu uzeo na sebe i njegove boli. I njegova poniženja. I njegovu povrijeđenost. I njegove strahove. Hvala ti što si na svoj križ ponio njegove bolesti. I što si ga svojim ranama iscijelio. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima. Odbačenima. Bolesnima. I svim drugim patnicima. Hvala ti, Bože naš, za tvoju očinsku ljubav koju imaš prema raskajanim grešnicima. Gospodine, samo ti znaš koliko ti je on bio nezahvalan za dane u kojima je imao blagoslov zdravlja. Samo ti, oče ljubljeni, znaš na koji je način koristio zdravlje kad ga je imao. Samo ti, gospodine, znaš koliko su njegovi grijesi doprinijeli da dođe do bolesti. gospodine, samo ti znaš koliko je ugrožavao svoje zdravlje neurednim i neodgovornim životom. Samo ti znaš koliko je puta sagriješio mislima, riječima, i dijelima. Samo ti znaš koliko puta i na koji način je uvrijedio tebe. Ponizio sebe. i povrijedio druge. Gospodine, oprostimo. Oprostimo, gospodine, i molim te da onima koje je povrijedio podariš milost kako bi mu mogli oprostiti. Molim te da ih otkupiš od posljedica njegovih grijeha. Da im iscijeliš rane. i da im svojom milošću nadoknadiš za boli koje im je prouzročio. Gospodine, samo ti znaš koliko puta nije oprostio onima koji su ga povrijedili. samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nije htio ili nije mogao učiniti. Molim te, gospodine, pomozi mu da oprosti svima koji su ga povrijedili Pomozimo da oprosti, jer i on, poput svih nas ljudi, često griješi. Jer i on želi da mu bude oprošteno. Gospodine, Bože moj, svjestan da se nalazim u Tvojoj svetoj prisutnosti, u Tvojoj potpunoj zaštiti. Svim se svojim bićem u njegovo ime odričem svakog djelovanja đavolskih sila i molim te da ga svojom predragocijenom krvlju potpuno oslobodiš od svakog utjecaja gatanja. Od svakog utjecaja čaranja. Od svakog utjecaja bajanja. od svakog utjecaja vraćanja. Od svakog utjecaja uroka. Od svakog utjecaja proklinjanja. Isuse, molim te da od njega odagnaš svakog duha začetnika bolesti. Neka tvoja krv, gospodine, opere njegovu savjest i njegovu dušu od svih nečistoća. ti si, gospodine Isuse, došao odmoriti umorne i opterećene. Došao si iscijeliti slomina srca. Došao si izliječiti svaku bolest i sako nemoć u narodu. Došao si otkupiti i osloboditi sve koje muči đavao. Došao si proglasiti godinu milosti gospodnje. Ti si, Isuse, isti, jučer, danas i sutra. Ti, Isuse, i danas prolažiš zemljom čineći dobro. I zato su moje oči uprte u tebe. gospodine, otkupi ga i iscijelimo rane. koje su na bilo koji način prouzročile nastanak njegove bolesti. Otkupi ga i iscijelimo rane koje ga na bilo koji način sprečavaju da ti se preda. I primi otkupljenje. Molim te, gospodine, otkupi ga i od negativnih osjećaja, proizašlih iz ranjenosti i neopraštanja. otkupi ga od osjećaja odbačenosti. Od osjećaja manje vrijednosti. Od osjećaja krivnje. Odkupi ga od razočaranja. od gorčine. I samosažaljenja. Otkupi ga od strahova. Depresije. i tjeskobe. Otkupi ga, gospodine. Iscijeli. Oslobodi. I izliječi. Gospodine Isuse Kriste, predajem ti njegovu bolest. Predajem ti njegov život. I molim te da uđeš u njegovo srce. Da uđeš u njegov život kao liječnik njegove duše i čitava njegova bića. Neka bude tvoja volja. Ti budi kralj njegovog srca. Oče ljubljeni, molim te, dok ti za njega prikazujem žrtvu tvoga sina, podari mi svoj mir. Podari mi milost da prikazujem i svoja trpljenja, koja želim sjediniti s Isusovom otkupiteljskom žrtvom. I prikazivati ih za njegovo otkupljenje i spasenje. Daj mi u tome svoju mudrost, skrovitost, i poniznost. Gospodine Isuse Kriste, moj spasitelju i otkupitelju. Čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati Tvoje tijelo i Tvoju krv blagovati tebe. Žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem, gospodine, da ću tako stvarno sudjelovati u tvojoj odkupiteljskoj žrtvi. prikazujući je ocu za njegovo otkupljenje od bolesti. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Neka moje misli budu tvojom milošću usklađene s mojim riječima. Anđele, čuvaro moj, čuvaj moje misli za vrijeme svete mise. Kako bi bile s Bogom i u Bogu. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene koji prikazujem. I za njega, za kojeg prikazujem žrtvu Tvoga Sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koje je drugim ljudima ostala sakrivena. Ti, Mariju, poznaješ i svu njegovu bol. Sveta marija Majko Božja i Majko moja, izmolimo milost da se može potpuno predati u Isusovo milosrđe. i primiti puninu njegova otkupljenja. Neka ga tvoja ljubav, Mario, privuče tvom sinu Isusu. kako bi mogao povjerovati u njegovo milosrđe. I u potpunom mu povjerenju predati svoje boli i bolesti. Sveti Josipe, miljeniće Božji, mole za njega. Sveti apostoli Petre i Ivane, Sveti Franjo Asiški, Sveti Franjo Ksaverski, Sveta Terezio Avilska, Sveti Padre Pio, Sveti Antone Padovanski, Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Blaženi Alojzije Stepinče, svi sveti kojima se je on ikad molio. Pomozite mu. ljubeći ga pred Božim prestoljem. Duše u čistilištu, molite za nje. kako bi mogao prihvatiti milost koju mu gospodin želi dati. Amen.